Jien u dan stans natikom merba semmija nistidinkom għal programm ieħor mill-arkivji. Kif issa drajtu sew il-format ta' dan il-programm, jien ta' kull ġimgħa qed inlaqakom ma' persuni akademiċi u oħrajn li jħobbu l-istorja u magħhom nitkellmu fit-tul dwar ir-riċerka li jkunu għamlu fl-arkivji Maltin u barra. Nittama li dan il-programm qed jiftaħ tieqa lilkom eżis semmija biex tkunu tafu aktar xawn arkivjat propju dak li sawar l-istorja ta' ġrajjietna. Mill-arkivji qed jixxandar fuq NetFM kif ukoll fuq is-sit netfm.com.mt. Madwar xarin ilu kelli riċerkatriċi żagħżugħa li qed taspira sew bħal għalliema tal-istorja. Din hi Rakel Fjot li kelmitna fuq in-nutar Bernardo Maria Callus li kien attiv f'nofs is-seklu 18. Illum student lil omma Louise Fjot li għada kemm lestiet it-teżi tal-Maġisteru tagħha fl-istudji tal-Mediterran fl-Università ta' Malta. Hija affukat fuq l-istorja tal-iskjavi femminili fil-Mediterran u f'Malta fis-seklu 18. Ftit tal-jiem ilu ppreżentat taħdita pubblika dwar dan is-suġġett li kienet organizzata mill-Malta Historical Society. Tul din is-sija li għandna flimkien, Louise Fjot ħatejt minn fejn skoprit dan it-tarif, is-sorsi ewlenin, id-dokumentazzjoni li tixħet dawl fuq suġġett li ftit li xejn nafu dwaru. Louis Fiotti għalliema tal-istorja fl-iskola sekundarja fil-kulleġġ ta' San Ignazju. Hija omm ta' żewġ tfal li rawmithom sew fl-imħabba lejn l-istorja ta' Malta u dak li hu Malti. Eżis semija bi pjaċir hawn fl-istudio ta' Net FM nilqa' lil Louise fjott. Grazzi Luis li oġbok tilqa l-istedina tiegħi ġejt hawnhekk u ma' semmjajn taqsam eh, l-esperjenzi tar-riċerka li għamilt eh, għal maġisteru tiegħek fuq l-iskjavi nisa. Suġġett eh, veru interessanti. Grazzi talli lqajtuni hekk għal dan il-programm fejn ħankun qed nitkellem fuq l-istorja tal-iskjavi nisa fil-Mediterran fis-sfond maġġorment fis-sfond Malti. Familja li tħobb l-istorja ta' Malta. Ftit tal-ġimgħat ilu kien hawn it-tifla hawnhekk li tkellmet Rakel Efjot li tkellmet dwar in-Nutar Bernardo Maria Callus, li kien attiv fis-seklu tmintax. L-imħabba tiegħek lejn l-istorja, kif bdiet? L-iktar memorji antiki li għandi huma memorji ma' missieri fejn kien joħodni ħafna l-belt u kien joqgħod jispjegali ħafna affarijiet. Missieri mhux bniedem ta' xi skola partikolari, Però jħobb jaqra, jħobb l-istorja u kien joqgħod idawwarni ħafna għand dal-postijiet u jirrakkuntali ħafna stejjer. Mill-Imqabba intom? Iva. Raħal antik, sabiħ, għandu element storiku interessanti ħafna. Jien għandi l-familjari tiegħi mill-Imqabba wkoll. Ukoll. Allura mhux just noqgħod hemm imma għandi mħabba kbira lejn dan il-post anki memorji tat-tfulija u l-ambjent storiku tal-Imqabba jogħġobni ħafna wkoll. Interessanti, interessanti. Wara ħal partikolari ħafna li. Tħobbu l-festi, ovvjament, il-lob ta' nar. Iva, iva. Kif deċidejt li tistudja l-istorja ma biex eh, tkun għallima? Ara, jiena l-istorja qatt ma tallim tal-iskola sekondarja jew primarja. Għallima raġuni. Għatta, xina konġa skola privata, kienu jgħalmuna British History sa l-Form 2 u daqsek. Però, kif għedt, dejjem niġri ma' missieri dal-postijiet, dejjem kelli dal-interess u kont nimmaġina stejjer u nimmaġna ħafna affarijiet il-belt u fit-toroq tal-Kavallieri u nieħu gost immur l-Imdina u però kont inħobb naqra ħafna u ħafna mill-qari tiegħi kien ikun ibbażat dejjem fuq fuq storja bażikament, l-istejjer anki r-rumanzi, jekk kont tfajla u qed naqra rumanz ħafna drabi kien ħa jkun rumanz storiku. Allura hawn fiha dal-interess niftakar meta kont se nidħol is-sixth form qaluli trid tagħmel interview biex tagħżlu għax ma kellix O Level. Kont għamilt interview, intgħażilt, konna tliet studenti biss qed nagħmlu l-A Level tal-History u minn hemmhekk speċi kont naqra ħafna għax sħabi kollha kellhom l-O Level u jiena kont inħossni speċi m'għandix biżżejjed informazzjoni ħdejhom allura kont naqrah ħafna waħdi. Dak iż-żmien l-aċċess għall-kotba ma kienx bħal lum. Jew trid tmur ġo librerija, inkella kien hawn librerija tal-Ġiżwiti hawnhekk il-belt. Kont niġi ninqafel kien isakkarni l-patri hemm ġew ġol-librerija għax ħafna kotba ma kinux daqshekk aċċessibbli għan-nies, kont noqgħod naqra u noqgħod nistudja. U l-imħabba ta' lejn l-istorja speċi hekk matul is-snin dejjem dejjem kibret aktar. Jidhirli Sapienza kien hemm. Ma niftakarx x'kien jismu, ma niftakarx min kien il-patri, I mean visually niftakru, però ma niftakarx il-kunjom. Ekku, u mbagħad u mbagħad gradwajt bħala għalliema tal-istorja. Iva, iva. L-ewwel vjaġġ tiegħek bħala għalliema? Jiena bdejt ngħallem kien dak iż-żmien il-Junior Lyceum ta' San Ġużepp Kordin, kienet skola tas-subien, L-iskola kienet interessanti ħafna fis-sens li dawn it-tfal meta jien kont immur u nsemmilhom id-difiża Ingliża, jekk qed immur insemmilhom is-swar, jekk qed insemmi l-Birgu, jekk qed insemmi l-bini ta' żmien il-Kavallieri, dawn it-tfal li kienu ġejjin mill-Fgura, minn Raħal Ġdid, minn Ħal Tarxien, kienu imdawrin bl-istorja. Allura, speċi qishom għamlu ili faċli, kienu subien, allura qisu Qisha l-istorja xi kultant naraha tinteressa ħafna lis ma nixtieqx nagħmel d-differenza, imma fis-snin li inni nagħallem, is-subien naraha tinteressahom ħafna l-istorja. U kien mument fejn isni kont nara l-interess ta' dawn l-istudenti, kienu jieħdu gost jisimgħu l-istejjer. U fl-istess ħin kelli ta' studenti mqarbin ukoll. Dak dejjem hu. Imma imma fl-istess ħin l-entużjażmu tagħhom kien iżid ħafna fl-entużjażmu tiegħi. Għadni nagħlem it-talima li huwa xi ħaġa l-qalbi ħafna. L-istorja ma fl-iskejjel isa ma mm. tantx għadhom tuwa daqshekk importanza. Bħal żmien meta kont żejrijin Mhux daqshekk, mhux daqshekk. Fil-fatt li nipprova nagħmel nipprova nsib dawk l-aspetti interessanti fl-istorja biex tal-inqas l-istudenti nipprova ntihom, ħa ngħidu hekk, dak, dik ix-xi ħaġa li ħa jibqgħu jiftakruha. Le, fl-iskejjel għandna studenti li għandhom option li jkunu studenti li jħobbu l-istorja, però dawk ikunu ftit għaliex ħafna drabi ngħidilhom intom l-istilel tal-iskola għaliex huma studenti li jridu jkunu jħobbu jaqraw, jkunu jħobbu jiktbu, li jkunu ħafna drabi, speċjalment meta nagħmlu l-option li jkunu studenti li jkunu tajbin fl-Ingliż, studenti li jien nġalhom forsi m'għadix it-trend illum imma nġelhom jistudjaw bl-amment għax ċerti affarijiet ma tistax ma tiftakarhomx. Naħseb li trid tkun taf informazzjoni at the tips of your fingers kif jgħidu ngħidu bl-Ingliż. Allura ċertu studenti jaqtaw qalbhom, illum għandhom ħafna minn fejn jażlu, jaħsbu li ċertu suġġetti huma ħfief Allura jażlu lilhom bħal jina għanna suġġetti li huma aktar manwali llum ċertu tfal jaħsbu li huma ħfief allura jażlu lilhom għax jaħsbu huma żbaljati ħafna imma jaħsbu li ma tantx għandhom xi studjaw, allura suġġett bħall-istorja jisu jintefa' naqra fil-ġemp għalkemm kellna momenti meta kellna gruppi kbar bħalissa pereżempju għandi ħames studenti li għadhom kemm bdew l-ewwel sena fil-Baċellerat tal-Istorja li jiena happy ħafna bihom. Inselli għalihom. Skont. X'perjodu qed jistudjaw dan? Mela, bażikament mill-fom 3 sal-fom 5 meta għax aħna għandna dak li ngħidulu l-istorja ġenerali u l-istorja bħala option. L-istorja ġenerali jistudjaw minn żmien il-preistorja sa żmien il-gwerra l-birda, ġifieri hemm spektrum kbir Ma nidħlux fid-dettall għax ikollna lezzjoni waħda fil-ġimgħa biss. L-oħrajn, l-istudenti tal-option jistudjaw minn perjodu tal-Kavallieri f'Malta sa nagħmlu terroriżmu modern u l-waqgħa tat-Twin Towers eċċetera u minn mill-perjodu tal-istorja Ewropea nistudjaw minn żmien ir-Rinaxximent sissa bażikament. U l-istorja Maltija tkun ukoll inkluża. L-istorja Maltija għandhom żewġ lezzjonijiet l-istorja Maltija u tnej storja barranija u fil-ġeneral is-suġġett meta jitalmuh ġenerali għal storja Maltija biss. Ħamuru għas-suġġett tiegħek. Tajjeb. L-iskjavi, kif iddeċidejt li taħdem fuq suġġett jien ngħidu hekk interessanti ħafna imma bħala dokumentazzjoni trid tqelleb ħafna fil-fond. Mela jien persuna nħobb ħafna challenges. Allura speċi dik kienet challenge, però hemm elementi oħra. Jiena xtaqt nistudja n-nisa inizjalment. U tkellimt ma' persuna li l-qoddim kien it-tutor tiegħi li kien persuna li kont nafdaħ ħafna speċi nitkellmu. Min kien? kien Charles Dalli. Nsellimlu minn hawnhekk, niftakru snin ilu jiġi l-arkivju tal-katedral jagħmel ir-riċerka. Nsellimlu minn hawn. U u rejt l-interess li nistudja fuq xi ħaġa marbuta ma' storja u n-nisa, konna nitkellmu ħafna fuq ix-xogħol tal-Professur Godfrey Wettinger li meta fi żmien li kien jgħallem lili meta kont nagħmel il-baċellerat fl-edukazzjoni way back fin bejn 1989 u 1993, kien qed jikteb, kien beda l-istudju tiegħu fuq l-iskjavi, allura is nixtaq tnaqqadhom it-tnej flimkien l-iskjavi imma skjavi nisa. Meta bdejt biex nagħmel din riċerka kienu ħafna ħafna li qataw li qalbi. Imma is-suġġett tiegħek eh, propju s-seklu 18. Iva. Meta Wettinger imur ħafna lura fis-snin. Iva, dik kienet jekk nista' nsejħilha hekk, kumbinazzjoni jew ma nafx hux kumbinazzjoni għax ma tantx nemmen fihom. Għaliex l-ewwel riċerka li bdejt nagħmel qed ok, mela minn fejn ħa nibda. U mort l-arkivji notarili u kien hemm Ċertu Paul Camilleri nsellimlu minn hawn ukoll. Nsellimlu jgħat kontribut kbir. U għalli kieku minnek naqbad wieħed minn dan nutara li għandu l-handwriting daqsxejn diċenti. U li. Min kien il-nutar? Eh, il-nutar kien Gaspare Domenico Kirkop. U perjodu li ma perjodu kien kien attiv fil-isu l-ewwel nofs jew naqri iktar tas-seklu 18. Qallu dan għandu ħafna dokumenti, kien jaħdem ħafna mal-Ordni, jiġifieri jaf se ssib xi ħaġa. U kif niftaħ il-volum insib Rosa De Antonelli Libertina. U jiena l-kelma libertina gerfxitni. Għall-benefiċċju tas-semmiegħa, x'inhi din libertina? Mela, ħa nispjega x'inhi libertina. U dan kif qed ngħidlu lil Paul qalli Il-aħwa qalli ara x'sibt hawn qalli hawn sibt ġawhra eżatt kif bdejt insomma u għedtlu ma Libertina mhux mara mħarbta ġifieri speċi mara xxellerata ngħidulha. Qalli le qalli għaliex dan id-dokument huwa bil-Latin. Qalli bil-Latin din il-kelma tfisser skjava meħlusa. Qalli mur fittex fil-ktieb ta' Godfrey Wettinger u ssib hekk. Ovvjament ma kontx konvinta. Allura għamilt riċerka fil-ktieb ta' Godfrey Wettinger u kien hemm li hija skjava meħlusa. Fittixt fid-dokument, eh, sorry, fil-dizzjunarji eh, tal-Latin, dizzjunarji li huma reliable ħafna tal-Latin online u apparti minn hekk fittixt l-għajnuna tan-nies tal-Classics Association li huma ovvjament l-esperti tal-Latin u kulħadd qalli li l-kelma libertina f'dak il-każ mhix kelma Taljana, hija l-kelma Latina li tfisser mara meħlusa u l-kelma tintuża wkoll anki fil-kodiċi ta' Ġustinjanu, fil-kodiċi tal-liġi ta' Ġustinjanu fejn propju tintuża l-kelma libertina. U komplejt ir-riċerka minn hemm. Ġifieri minħabba din Roża, isni jiena sibt lil din Roża De Antonelli u r-riċerka tiegħi komplejt indawarha magħha. F'dan il-kuntratt Roża kif tidħol? Kif daħlet? Mela, Roża actually għamlet il-testment tagħha. Kien testment twil ħafna, ħafna. Roża kienet diġà meħlusa. f'dan iż-żmien. Jiena ma sibt l-ebda dokumenti fuq il-ħelsien tagħha, għalkemm għandi pjan li 'l quddiem nibqa' nfittex fuq din il-mara għax kienet mara li interessatni immens. Minn fejn kienet? Oriġinarjament, ma nafx. S'issa għadni ma nafx, nixtieq niskopri. Trid tkompli tfittex? Nixtieq niskopri. Imma fejn kienet qed tgħix? Kienet qed tgħix fil-parroċċa ta' San Pawl il-Belt. Il-Belt. Fl-aħħar mela. ħames snin ta' ħajjita. Mill-istatus animarum kapaċi ssib. Eżattament, eh, mill-istatus animarum sibt li din damet ħames snin tgħix il-belt, kien hemm żminijiet meta kienet tgħix weħedha, kien hemm żminijiet meta kellha daqsxejn ta' tfajjel jgħix magħha probabbilment kienet tieħu ħsiebu ma kienx skjav dan it-tfajjel. Kien hemm żmien meta kellha familja wkoll tgħix magħha. Issa li interessanti li. Ma kienx miżżewġa. Imma jiena fl-ebda mument fit-testment tagħha, u sibt żewġ dokumenti oħra li kienu kodiċelli li bidlet partijiet mit-testment, fl-ebda mument ma ltqajt ma' realtà li kienet miżżewġa jew li kellha tfal. Kemm kellha età? Kellha 57 sena meta mietet. U din ħalliet testment enormi. Din ħalliet testment fejn ħalliet ammont ta' affarijiet ta' deb li huma deskritti f'dat testment. Imma kif skjava din? Kif wassal biex ikollha din il-kwantità ta' ġojjelli ta' proprjetà, eċċetera? Mela, din hija xi ħaġa li nixtieq. Xi stramba, stramba li inti skjafu tispiċċa Ejja ngħidu hekk, sinjur. De, inħobb noħlom fuq għal din l-iskjava nħobb nagħmel ħafna ipotesi imma f'dan il-każ m'iniex se nidħol fl-ipotesi tiegħi għax huma ġast immaġinazzjonijiet tiegħi li imma eh, hija riċerka li nixtieq ħafna nkompliha probabilment mhix se tkun riċerka faċli, irrid infittex eh, ġo parroċċi oħrajn. Għaliex jidher li għal ħames snin biss kienet tgħix fil-parroċċa ta' San Pawl. probabbli kienet x'imkien ieħor. Il-probabilità hija li kienet x'imkien ieħor din ħallit ħafna. Jista' jkun pereżempju il-parroċċa ta' San Duminku biex Jiena l-pjan tiegħi kien li nibqa' nfittex hemmhekk. Il-probabilità la kienet tgħix il-belt hemm ċans u la anki kellha dak l-ammont ta' flus. Il-probabilità li kienet tgħix il-belt jista' jkun li ġiet minn barra minn Malta, ġifieri jista' jkun li din ma kienx skjava Malta, Ma nafx. Hija question mark huwa interess kbir għalija li għandi xewqa kbira li nixtieq inkompli nirriċerka lil din il-mara partikolarment forsi xi darba noħloq bijografija tagħha. Interessanti, interessanti. L-iskjavi fis-soċjetà Maltija. Kif kien ix-xenarju? Seklu 18. Ok. Skjavi kellna bil-gżut. Il-belt kienet mimlija skjavi. Kien hemm ħafna u ħafna skjavi nisa. ħafna skjavi nisa. Kien hemm ħafna skjavi nisa, qisu kull tmint djar kont issib skjava jew tnejn, bħala average. Imma kienu jisom maids daw fattigi, ejja ngħidu. Ara, isek inti speċjalment jiena fittixtum għax imbagħad wara li skoprejt il din Rosa, dana l-istess isu l-affarijiet fuqha ġew kollox In a way, sa ċertu punt bizzilla, għaliex qed ħa nfittex fl-Status Animarum ta' San Pawl, dan huwa ktieb fejn hemm ir-rekords tal-persuni kollha, irġiel, nisa, skjavi, nies b'diżabbiltà, tfal. Dettaljat. Għandek id-dettalji ta' kull persuna li tgħix fil-parroċċa. Fejn rajtu dan il-parroċċa jew il-kurja l-Furjana? Le l-parroċċa. Il-parroċċa. Il-parroċċa stess. Minn hawnhekk insellem anki lin-nies fil-parroċċa ta' San Pawl li kienu ta' għajnuna kbira kbira għalija min jaf kemm fetħuli l-offiċċju fi żmien il-Covid u għenuni ħafna. L-istatus animarum ta' San Pawl il-Belt hemm ukoll fl-arkivju tal-Katidral. Eħe, le le jiena użajt l-istatus animarum ta' ġol parroċċa. Parroċċa. U l-istess bdejt insib sibt qabbilt id-dati tal-mewt ta' Rosa U mort f'dik is-sena tal-mewt tagħha u nsib ir-Roża tgħix f'dik il-parroċċa. U allura komplejt infittex hemm, dik kienet ir-raġuni għal fejn għażilt il San Pawl. Hemmhekk issib in-numri tan-nisa, jiena m'għamiltx riċerka kwantitattiva, ma nafx eżatt kemm kien hemm, però kien hemm ħafna, kien hemm skjavi ta' etajiet differenti, kien hemm skjavi uħud minnhom isemmilek Etijope, Etjopja kien ifisser li dik hija skjava sewda. Ma jfissirx li bilfors ġejja mill-Etjopja. Kien hemm ħafna minnhom? Kien hemm. Kien hemm ammont mhux ħażin. Ma jgħidlekx jekk dan l-iskjavi kinux mgħammdin jew le. Ikun interessanti kieku xi darba jkolli ċans naqbad dawn l-iskjavi, insib il-Libro Baptismorum fejn ikun hemm il-kitbiet tal-magħmudijiet u niċċekkja dawk ukoll. Għax tkun tkun xi ħaġa interessanti. Skjava kien jaqblilha titgħammed. Li teqleb ir-reliġjun ejja ngħidu hekk. Fil-każ ta' Malta kien jaqblilha titgħammed, fil-każ ta' pajjiżi Musulmani kien jaqbilha teqleb ir-reliġjon għall-Iżlam. Għaliex meta skjava kienet taqleb ir-reliġjon kien ikollha aktar drittijiet. Ħalli forsi mhux daqshekk tipprattika ir-reliġjon ġast ġifieri sempliċiment. Għalkemm hawn Malta L-Inkwiżitur kien jagħmel sengħa jiffolowja, isegwiha, lil din l-iskjava, u l-familja kienet responsabbli għall-fidi tagħha, li tara li din l-iskjava qiegħda tħares il-fidi nisranija kif suppost. Fil-fatt kont se nsaqsik fuq il-dokumentazzjoni tal-iskjavi, naf li hemm ħafna kwantitajiet f'dokumentazzjoni tal-Inkwiżizzjoni, il-proċessi kriminali tal-Inkwiżitur. Imma dik għal aktar quddiem. Kien hawn iktar ovvjament naħseb iktar skjavi rġiel milli nisa. Inti semmejt li f'kull qisu tmien bibien il-belt, f'kull tmien familji kien ikollok skjava mara. Irnexxielek mir-riċerka tiegħek tiskopri minn fejn ġew dawn? Biċċiet minnhom mill-istatus animarum ma jkollokx minn fejn ġew. Però f'dokumenti oħrajn, fit-tat-Tribunal tal-Armamenti, per eżempju, fejn inti jkollok listi ta' skjavi li nqabdu fuq bastiment, hemmhekk iva. Ma nistax ngħid strictly minn liema pajjiż kienu jiġu għax jien ma rajtx ammonti kbar minnhom daw. Hekk hu fil-fatt tajjeb li ngħidu li minn dak il-fond Tribunal tal-Armamenti tajjeb li ngħidu li dan twaqqaf fil-bidu tas-seklu 17 mhm. kull mem hemm żewġ jidil li hemm żewġ volumi fuq il-vendita tal-iskjavi. Eżattament. Ġifieri bażikament fuq il-beħ u x-xiri Dawn huma interessanti għax isemmilek l-isem oriġinali tal-iskjavi, bint min kienet, u l-pajjiż minn fejn ġiet. Ah, interessanti dawn. Kien hemm każ partikolari fejn di kien hemm qabda ta' xi 170 skjav u skjava. Kien bħalissa ma nistax niftakar il-pajjiż minn fejn kienu qabduhom, imma minn daw il-170 kien hemm xi 80 minnhom li kienu nisa. ta' etajiet differenti minn ħmistax-il sena sa 80 sena. Kbar ukoll fl-età hekk. Iva, anki ovvjament il-prezz kien ivarja ħafna. Kif kien ivarja dal-prezz il-beħ? Per eżempju, skjava minnhom f'din il-qabda kienet tiswa xi 300 skut. Jgħid li kienet skjava sabiħa. 300 tnejdu somma kbira. Ħafna, somma kbira ħafna. Enormi. Eżatt, jissek illum għandek jinnaf. Eluf qed nitkellmu. Eżatt. U l-aħjar. Eh, imbagħad kien hemm jaħasra skjav oħra li kellha xi 72 sena li kienet tiswa skut biss. Kienu jinxtraw dawn l-iskjav xjuħ ukoll. Jiddependi Il-finanzi li għandek, u jiddependi għal xiex għandek bżonnha. Għax ovvjament da bħal meta għandek xi ħadd, jien naf, jaffordja jixtri karozza tiswa ħafna flus u xi ħadd jaffordja jixtri karozza li tiswa inqas. Hemm dik ir-realtà. Imma meta tqis li skjava li għandha żmien ejja ngħidu hekk qed tinbih bi skud, sinjal li ovvjament il-mard Kien hemm il-mard ukoll, il-mard tal-xjuħija wkoll. Sibt eh skjavi xjuħ il-belt. Il-belt sibt skjavi xjuħ. Issa jista' jkun li jkunu nxtraw xjuħ. Jista' jkun li jkunu kienu żgħar tagħhom żammewhom għax forsi trabbew magħhom. Però l-interessanti li l-belt skjavi rġiel ma sibt sibt ma kienu ftit li xejn. vera ftit. Meta tikkomparhom man-nisa, lanqas naħseb kien hemm terz ta' skjavi, mhux il-belt kollu qed ngħid, fil-parroċċa ta' San Pawl, li qisha kienet parroċċa daqsxejn aktar elite fil-belt. Allura jista' jagħti l-każ li ħafna mill-irġiel kienu jew negozjanti. Allura fil-verità ma kienx ikollhom bżonn skjavi rġiel id-dar. Dawk kienu jkunu qegħdin jaħdmu barra mid-dar. Però fid-djar Ħsibt ħafna ħafna ħafna iktar skjavi nisa. Ta' kull età. Ta' kull età. Anki tfal żgħar. Ma kinux ħafna tfal żgħar. Kif inhi din tat-tfal iż-żgħar? Hija daqsxejn misteru għaliex normalment it-tfal żgħar kienu jieħdu ħsiebhom l-Ordni. Jiena ma studjajtx storja fuq it-tfal, allura. Din hemm riċerka relattivament ġdida fuq it-tfal li hija tat-tifla tiegħi. Li Rakel fjott il-qudiem sa tkellimna propju fuq it-teżi tal-masters tagħha. Nidħol fiha ma studjajt ix-xiena u ma rridx inħawwat lil min ikun qed jisma'. Però iva kien hemm familji, ħafna minnhom kienu familji li kienu ta' ċertu livell, pereżempju familji ta' nutara, bħan-Nutar Marchese pereżempju li kien, Vincenzo Marchese, li kien nutar magħruf ħafna, għandu ħafna u ħafna volumi, dan u l-mara tiegħu fl-età ta' xi sebgħin sena kellhom tifla ta' xi sentejn skjava. Sentejn? Iva. Il-probabilità. Qisu adottawha. Forsi bil-moħħ kif nirraġunaw illum, hekk inħarsu leha. Ma nafux imma għalli ma raġuni kienu qegħdin iżommu għal din. Maltija kienet? Le, le, le, kienet skjava, it-tifla kienet skjava. Barranija. Skjava, skjava. Kien hemm tifel ukoll li kien skjav, kien jismu Francesco, li din Qisu wieħed jista' joħloq storja ma hemm l-ebda evidenza. Imma dawn l-ismijiet, dawn l-ismijiet huma ismijiet ejn ngħidu hekk eh, kattoliċi mhux mhux. Mhm. Kienu jagħtuhom isem partikolari. Iva, iva. L-iktar isem komuni ovvjament kien ikun Marija, jew Anna Marija, jew Marijanna. Umbat kien hemm l-isem Rosa u l-isem Katarina li huma l-qaddisin li kienu venerati fi żmien il-kavallieri f'Malta. Anka żmien il-pesta wkoll jidher iva, rosa. Iva, iva. Anki Katarina kien kien isem komuni għal pliskjavi. Dawk isom l-iktar tleqax imbagħad kien hemm Margherita, kien hemm Francesca, kien hemm ismijiet differenti Vincenza. Imma l-iktar tlieta l-iktar tlieta li sibt eh, popolari kienu dawk. Mhm, interessanti, interessanti. Inti l-istudju tiegħek bażikament tifukajtu fil-parroċċa ta' San Pawl il-Belt. Iva. Il-qoddim naħseb sa tkompli eh, tagħmel iktar riċerka sew fil-belt u eh, il-port il-kbir. Idealment anki fl-irħula jkun interessanti ħafna. Se tissemmi l-irħula. Kien hemm skjavi fl-irħula. Ara, fl-irħula jiena per se ma ħafna riċerka ċoe m'għamiltx. L-unika l-uniċi tnejn li sibt kien hemm waħda jiena mill-Imqabba, allura ġietni kurżità fuq il-parroċċa tal-Imqabba. Kien hemm status animarum żgħir ħafna għax il-popolazzjoni kienet vera żgħira. Però kien hemm din l-iskjava li propjament kienet mill-belt, kienet tgħix il-belt, imma iżżewġet lil ċertu Francesco Calafato mill-Imqabba. Iż-żwieġ tagħhom sar fil-parroċċa tal-Imqabba u bħala Manu Messa, ġifieri Mehlusa, kelmu ara, marru jgħixu l-Imqabba. U mbagħad kien hemm skjava oħra li kienu jgħixu Ħaż-Żabbar, ċerta Roża Dijana. Roża Dijana. Roża Dijana, iva. Taħlita naqra ta' Kattoliku u Grik. Din Rosa Diana kienet tarset lil eh, Dan Michele li kien skjaf ukoll U Sitta li kienet mara x'din interessanti r-relazzjonijiet li kienu ftit għax jiena dokumenti ma kellix ħafna għax fuq in-nisa, n-nisa dejjem kienu qishom fil-background u ma tikteb xejn fuqhom u huma ma jiktbu xejn. Però qisu kien hemm din ir-relazzjoni bejn nisa u nisa. Din l-iskjava mara meħlusa minn sitta li hija mara, tata mitt skud bħala dota li hija somma kbira. Id-dota. Tata mhux biss mitt skud bħala dota, imma tata flus biex tgħix il-ħajja miż-żewġa, tata l-amara, tat dota lir-raġel tagħha. Ukoll. U għamlitilha assikurazzjoni li jekk ir-raġel jitlaqa', irid itiha 25 skud b'mod regolari. Jekk Roża tmut, il-proprjetà tagħha u l-proprjetà li tkun tat lir-raġel jerġgħu jmorru lura għand Lukrezzja li kienet sitta jew inkella għand l-eredi tagħha, jiġifieri. Jiġifieri dan ir-raġel tagħha f'każ. Kien f'każ li tmut il-mara, ħa jispiċċa bla dar, ħa jibqa' saqaf. Kienet assikurazzjoni, assikurazzjoni għall-mara. Fiż-żmien meta forsi naħsbu li n-nisa totalment ma kellhom xejn u forsi kien hemm min ma kellu xejn, imma naħseb kien hemm dawn il-loopholes fejn seta' jkun hemm assikurazzjoni u din mhux għal mara komuni, din għal skjava, eks skjava. Li sitta ħasbit in a way isek tħares li isu kieku għandek it-tifla tiegħek u qed taħsbilha l-futur tagħha. Interessanti. U tata kun joma wkoll, kien kun jomhom Dragonelli. Interessanti. L-iskjavi kienu jagħtuhom l-isem u l-kunjom ta' min ta' sidhom stess. Ħafna drabi ta' sidhom, mhux dejjem, mhux dejjem. Imma ħafna drabi kienu jtuhom il-kunjom mhux neċessarjament jekk jeħilsuhom. Ġieli kienet tkun għada skjava imma kienet tkun de xi ħaġa l-kunjom tas-sid. Dawk kienu The Travellers Umani. Lura programm mill-arkivji fuq netfm kif ukoll netfm.com.mt. Produzzjoni preżentazzjoni tiegħi Noel Danastas. Dawk li ma laħqux l-ewwel parti ta' din it-taħdita ma' Louise Fjot eh, fuq l-iskjavi femminili fil-Mediterran u f'Malta fis-seklu 18 minn għada tkunu tistgħu tisimgħu din l-intervista sħiħa fuq is-sit netondemand.mt fis-sezzjoni tal-poddati. Louise, Fl-ewwel parti konna qed nitkellmu fuq l-iskjavi, fuq l-isem li kienu jingħataw il-kunjom ta' min kien ejja ngħidu hekk jisu jaddottom jew jixtrihom. Min fejn dawn l-iskjavi kienu qed jinxtraw? Kien hawn xi post partikolari, xi suq? Mela, normalment kienu jinxtraw minn swieq minn mal-Mediterran. Ovvjament l-iskjavi tagħna kienu jinxtraw minn swieq fejn kien ikollhom skjavi Musulmani, aħna skjavi Musulmani kien ikollna ġieli kellna xi skjavi ta' reliġjonijiet oħrajn imma l-maġġoranza kienu Musulmani. Kien hemm postijiet bħal Tunezija, bħal Libja, bħal Marokk, Hawn Malta kellna s-suq tagħna wkoll fejn kienu jinbiegħu skjavi, skjavi lokali fis-sens skjavi li kienu jinbiegħu għax inti jista' jkun ikollok l-iskjava u ma tridhiex iktar u ħadd biegħha. Skjavi li kienu jinġiebu minn barra xi kultant kienu jinqabdu minn fuq il-bastimenti tal-kursara. U mbagħad kienu jġibuhom u jbijawhom jew hawn jew barra minn Malta. Meta kienu qed ibijawhom daw? Mhm. Eh, diġà semmejna l-prezz tagħhom kemm kien. Kien ikun hemm xi forma ta' qatt notarili fuq il-beħ tagħhom, fuq ix-xiri tagħhom. Iva, normalment kien hemm eh, kienu jsiru inti tmur għand in-notar bħal meta tixtri proprjetà. Naqsek il-valur tagħha. Iva. Ma nimmaġinax li kienet issir fuq l-iskjava li kien ħadd tkun tiswa skut. Imma fuq skjava li kienet tiswa ħafna li kienet kien parti mill-beni għax daw l-iskjavi kienu jitniżlu anki meta kienu jagħmlu pereżempju kienu jitħallew fit-testmenti. Kienu jitħallew fl-inventarji, fl-inventarju mal-proprjetà Kien ikollok imniżżlin in-numru ta' skjavi li għandek. U kienu jingħataw, ejja ngħidu hekk, kienu jaħsbu fihom daqs uliedhom. Mhux kulħadd. Mhux kulħadd. Mhux kulħadd. Il-każi li sibt jien huma każi fejn is-sid ħaseb għall-iskjava, imma għax dawk huma l-każijiet miktubin. dawk li mhumiex miktubin, kien hemm skjavi li spiċċaw fid-djar tal-foqra, jew fit-toroq, jew ma jafux x'sejagħmlu bihom infushom. Però kien hemm skjavi, pereżempju kien hemm ċertu flaminjo illi kellu żewġ skjavi mniżżlin dan kellu inventarju daqs dinja, inventarju vera. Dawn l-inventarji fejn fejn rajthom fl-Arkivju Notarili jew? Le, le, le, l-Imdina. L-Imdina, ekku, l-Arkivju Nazzjonali. L-Arkivju Nazzjonali. Hemmhekk hemm żewġ serje tajjeb li ngħidu għandek il-serje ta' l-eredità u il-bonorum. Il-bonorum, dan fl-inventari fil-bonorum kien dan li qed ngħid. U lil waħda mill-iskjavi tiegħu li kien jisimha Claudia li kellha 26 sena, mhux biss jitlob li sena wara mewtu din l-iskjava tinħeles, imma jħallilha flus għal meta tiżżewweġ. Lill-oħra li kellha fuq il-50 ma jħallila xejn. Imma lill-iskjava iż-żgħira jħallila ammont ta' flus għal meta tiżżewweġ. Kien hemm sens ta' preferenza wkoll. Eżatt, sens ta' preferenza forsi minħabba l-età, min jaf. L-ewwel kont qed tispjeganna wkoll fuq id-dota fuq dak ir-raġel seta' jispiċċa bla saf. Tini iktar eżempji ta' dota fil-fej jitħlu skjavi nisa, xi dota hija importanti. Mela, bażikament dak kien l-uniku dokument li sibt Però mbagħad fit-testment li ltqajt miegħu li dan it-testment il-kbir ta' Rosa De Antonelli, din ħalliet ħafna doti lil tfajliet differenti. Ma ssemmix li kienu skjavi, però hi, l-eks skjava, kienet il-mara li forniet id-dota ta' numru ta' tfajliet u ssemmihom b'isimhom. Ħafna minnhom tħallilhom ammont ta' flus għal meta jiżżewġu jew jekk ħa tidħol soru. U mbagħad ovvjament kien ikun hemm marbut magħha din id-dote jew dawn l-ammont ta' flus li kienet tħallilhom. Pereżempju, trid issum ħobż u ilma nhar t'Erbgħa u nhar ta' Ġimgħa. L-oħra trid issum ħobż u ilma t-Tnejn u l-Ħamis. Biex din kellha qisha kkaverjat il-ġimgħa kollha xi ħadd qed isum għaliha għax kellha ħafna flus. Dan it-testment kif semmejt fl-ewwel parti kien testment fenomenali din il-mara ammontat għal kważi 2,000 skud sal-aħħar ta' ħajjitha li kienu flus kontanti biss. Ma tissemma l-ebda proprjetà għaliex ma tissemmix, ikun interessanti kieku nsib inventarju tagħha din il-mara. Għaliex hi tgħid fit-testment tagħha illi l-proprjetà tagħha għandha tiġi stmata u l-flus jitħallew lil xi ordnijiet reliġjużi. Allura hemmhekk ma ssemmix pereżempju jekk kellhiex djar, x'tip ta' għamara kellha. F'inventarju hemm probabbiltà li kieku dawn l-affarijiet ikunu mniżżlin, però ssemmi l-proprjetà, ma ssemmix x'inhi. Dawn l-iskjavi meħlusa libertini, irnexxielek tiskopri l-ħidma tagħhom? Kien hemm, per eżempju, xi ħadd li daħal soru jew iva. jew spiċċaw daw f'każijiet ta' prostituzzjoni? Mela, din Rosa De Antonelli fl-aħħar ftit ġimgħat ta' ħajjitha tispiċċa biżokka, ġifieri soru terzjarja minn dawk li jibqgħu d-dar biex niftehmu. tal-Ordni Reliġjuża ta' San Duminku. Fil-fatt, waħda mit-tibdiliet li għamlet fit-testment tagħha kien li neħħiet xi flus li kienet tat fit-testment lil xi qassisin u tagħtihom lill-Ordni Reliġjuża li kienet daħlet fiha. Xorta li t-tfajliet li kienet ħallitilhom dota li kienet ħallitilhom flus, għax mhux kollha dota ħallitilhom, kien hemm min ħallitilhom affarijiet tad-deheb, kien hemm min ħallitilhom pereżempju kutri, saqqijiet, ħwejjeġ. Ġifieri din turi li kellha kellha. Din kellha saqqijiet tal-dar kbira, kellha jew kellha proprjetajiet. Din kellha saqqijiet tar-rix. Mhux ċajta, eh? Kellha il-kutri tal-suf. Kellha il-ħwejjeġ tal-brokkat. Ġifri stabene kienet. Kienet stabene, zgur li kienet stabene, imma daw l-affert li ħalliet li daw in-nisa daw kollha ħallietom hekk ma messeċċej minnhom. L-unika ħaġa mbagħad ħalliet u ħalliet ukoll flus lil nisa lil organizzazzjonijiet eh, li kienu tan-nisa pereżempju fej kienu jitpoġġew in-nisa li kienu jkunu morda, fej kienu jitpoġġew in-nisa li kienu jkunu homeless lil daw ħallitilhom daw l-istituti. Daw l-istituzzjonijiet. Iva. So, Luis, l-arkivju tal-Inkwiżizzjoni fejn ovvjament il-persuni ħajdru dim l-Inkwiżitur rigward kwistjonijiet ta' fidi u moralità eċċetera Irnexxielek tiskopri Ovvjament hemm dokumentazzjoni dwar skjavi kwistjonijiet ta' reliġjon fihom Skjavi nisa fl-arkivju tal-Inkwiżizzjoni. Mela, l-arkivju tal-Inkwiżizzjoni jiena per se m'użajtux U r-raġuni kienet għaliex huwa arkivju kbir ħafna, jiena jkollok limitu ta' ta' riċerka, allura jsni xtaqt inżomm ma' dawk il-boundaries li kelli, però nixtieq li jkun hemm mumenti meta nużah ukoll, u arkivju rikk ħafna. Apparti minn hekk hu arkivju li diġà ġie użat ħafna. Hekk hu, fil-fatt kont se ngħidlek, ġimgħa ilu kelli lil Dottor Noel Buttigieg hawnhekk li jitkellem ukoll fuq l-arkivju tal-Inkwiżizzjoni li jgħid l-arkivju tal-Katidral. Proprju kien parti mit-teżi tal-baċelerat tiegħu. U kif diġà semmejt inti huwa arkivju li saret ħafna riċerka. Riċerka, fil-fatt kien hemm Hemm ħafna u aktar xi jsir, anke kwistjonijiet ta' interpretazzjoni. Hemm ħafna. Kien hemm ukoll il-Professur Franz Ċappara li riċerka ħafna u sib tammont ta' materjal mill-li riċerka u anki fuq skjavi nisa, ħafna minnhom ħafna skjavi nisa li hemm imsemmijin għall-inqas li qrajt fuqhom għax kifet ma riċerkajt jien Huma skjavi pereżempju li jkunu ttellgħu il-Qorti biex jixhdu fuq xi każ, li huma interessanti ħafna. Nixtieq xi darba jkolli daċ-ċans li. Qed issemmi l-Qorti, il-libri dikkarċerati. Naf li inti għamilt riċerka fuqhom. Sibt skjavi nisa li kienu involuti f'xi atti kriminali? Eħe, ma ma kienx hemm ħafna u ssorprendietni din il-biċċa xogħol għax jiena kont nimmaġina li Il-fatt li huma skjavi nies li huma nieqsin minn ċerti affarijiet, għalkemm forsi ma kinux għax il-fatt li kienu jgħixu fid-djar tas-sinjuri daw kellhom x'jieklu, kienu jlibbsuhom, f'ċertu pitturi li hemm anki f'Favrei jidhru li ċertu skjavi kienu jilbsu sabiħ. Kienu jpittruhom l-iskjavi. Kienu jpittruhom l-iskjavi. Kien hemm skjava partikolari li kienet skjava ta' kavallier li l-ewwel semmejna d-dota ħallielha dota tal-aqwa sinjuruna, jiġifieri mhux bilfors kienu nieqsin mill-affarijiet l-iskjavi. Però sibt każijiet, każ minnhom kien ta' tifla li kienet serqet lil sittha li kellha qabel, Suppost kellha tintefa' l-ħabs imma minħabba li kienet għadha żgħira, kellha xi xi tnax-il sena, ġiet eżentata milli tidħol il-ħabs imma s-sitta l-ġdida kellha tieħu ħsiebha. Kien hemm oħra li tat xebgħa lil waħda u spiċċat tagħmel dak li llum forsi nsejħulu servizz fis-soċjetà. għal madwar sena u kienet bil għaw marbuta wkoll. Però mbagħad kelli każ minnhom ta' waħda illi tellgħet lil sidha quddiem il-qorti. Għal liema raġuni? U din tellgħatu l-qorti għaliex kelli żewġ każijiet. Waħda għaliex tellgħatu b'abbuż. b'abbuż fiżiku l-iktar lilu u lill-mara tiegħu. Però mbagħad ħareġ il-fatt li. Jiġifieri din kienu jsawtuha. Iva. U mbagħad ħareġ il-fatt li kienet abbużata sesswalment minn sidha u mit-tifel tiegħu, kellha żewġ pregnancies, ma jsemmilekx kienx hemm tfal, il-pregnancies isemmi. U din fil-fatt ittieħdet minn ġoddar mill-Gran Mastru, għax il-każ telaq qudiem il-Gran Mastru, Ittieħdet minn ġod-dar u ntbagħtet ġo kunvent tas-sorijiet sakemm terġa' tinbiegħ. Jiġifieri sa ċertu punt l-awtoritajiet kienu jieħdu ħsiebhom lil dawn l-iskjavi, issa forsi ngħidu ma reġgħetx inbiegħet, mhux xorta fl-iskjavitu. Imma ma nistgħux inħarsu llum bl-għajnejn tagħna lejn l-iskjavitu bħalma kienu jħarsu lejh dak iż-żmien. Għax l-iskjava kienet biċċa proprjetà All right, forsi ngħidu ma nistgħux inneħħu l-lat uman, imma fl-istess ħin hekk kienu l-fatti, dik kienet is-sitwazzjoni, dak kienu l-imdorri bih in-nies. Każ ieħor kienet ta' tfajla li kienet ammettiet li kienet torqod ma' sida li kien raġel anzjan, kien ikollha x'taqsam miegħu u kellha tfal minnu Imma l-Qorti ma emmnitiex. Qalulha li ma jistgħux ikun li dawk it-tfal tiegħu għaliex huwa raġel anzjan u għaliex kien hemm iż-żewġt ibniet tfajliet tiegħu jgħixu fl-istess dar. Allura baqgħet b'li kienet. U kien hemm każ ieħor ta' waħda skjava li kien ikollha x'taqsam ma' wieħed li kien jaħdem fil-knisja ta' Santa Luċija l-Belt kien kien jiġbor xi flus, kien jieħu ħsieb il-flus. U din Ħasbet miskina li billi jkollha x'taqsam miegħu ħa jeħlisha. Ittellgħet il-qorti għax kellhom x'jaqsmu ma' xulxin fil-pubbliku u ma nħelset qatt u hi ħadet eh, kastig li kellha tagħti xi servizz soċjali wkoll. Semmejt il-każ ukoll ta' dak il-kavallier li kellu l-iskjava li ħallila ħafna bini. Seta' kellhom komunikazzjoni sesswali bejnietom? Seta' kienet, seta' kienet. U ma tkellmux? Seta' kienet it-tifla tiegħu, għax mill-età jidher li kien hemm gap fl-età. Allura, spjegali daqsxejn. Però ma tistax tajtu ma ipotesi daw. All right, ejja ngħidu hekk ipotesi. Inti qed tgħid li s-setgħa bħala ipotesi kienet it-tifla tiegħu. Allura mniżżla bħala skjava u mhux it-tifla tal-kavallier. Però din kienet qed tgħix ġo palazz, eh? Fis-sens, din qed tgħix ma' dan il-kavallier ġo palazz. Kellu iktar nies jgħixu f'dal-palazz. Ma sibtx informazzjoni fuq hekk, ma sibtx informazzjoni. Imma again hija ipotesi. Il-moħħ jgħidlek isma' xi ħaġa kien hemm. Bilfors. Għax kieku għalfejn lilha bħal xi ħadd li l-skjava minnhom ħallielha ammont ta' flus biex tiżżewweġ u l-oħra lanqas ħallielha xejn? Għaliex? Mhux hekk? Għaliex kien iħobbha iktar minn oħra? Għaliex kien hemm Imma huma ipotesi li jagħmlu, ifhimni, aħna ma nistgħux ninqatgħu kompletament minn dawn l-ipotesi għaliex aħna umani u meta qed naqraw stejjer ta' umani oħrajn bħalna, Dawn il-ħsibijiet ħa jidħlu, ħsibijiet li jagħmlu l-istorja iktar interessanti, li jgħinuk tidħol f'empatija, imma ma nistgħux naslu għal dil-konklużjoni eżattament. X'kienet ir-raġuni li kienu jinħelsu l-Bertini? Mela, ħafna drabi kienu jinħelsu jew għax ikunu taw servizz tajjeb u bħala qisu rigal l-iskjava teħlisha. Jew għax ikunu waslu ta' ċerta età u għandhom flus biżżejjed biex jinħelsu. Issa fil-każ tan-nisa ma kienx ikun il-każ għax fejn l-irġiel kienu jħajruhom jaħdmu jagħmlu xogħol ta' qligħ ta' flus, in-nisa mhux daqshekk għax in-nisa kienu marbutin ħafna fid-dar. Allura n-nisa ma tantx kellhom minn fejn jaqalgħu l-flus sakemm ma kinux xi kultant jaqraw ix-xorti jew hekk u dawk huma l-każijiet tal-Inkwiżizzjoni mbagħad li jiena ma ntqajtx magħhom. Però In-nisa kienu marbutin mad-dar. Xi kultant kien ikun hemm il-każ li tant sitthom kienet issir dipendenti fuqhom li r-raġel ikun irid jeħles l-iskjava u sittha ma tridhiex tinħeles. Għidili din l-istorja. Kien hemm każ fil-familja Barbaro li s-sid kellhom din l-iskjava u. Barbaro l-Belt qed nitkellmu, San Pawl. Dawk kellhom id-dar Ħal Tarxien ukoll. U dinha sittha riedet li Sidha ried jeħlisha lil din l-iskjava jtiha l-manumissjoni u sidtha ma riditx, irrifjutat. Kellhom drittijiet in-nisa naħseb jekk kienet ħa toqgħod tgergirlu d-dar. Ehm, din l-iskjava ma nħelsitx. Ħarbe għax kienet dipendenti fuqha, kienet tiddependi ħafna fuq is-servizzi tagħha. L-iskjava ħarbet u l-istess il-Gran Mastru intervjena u ta' l-libertà ingħatat lil manumissjoni u spiċċat tgħix ġo kunvent tas-sorijiet biex ikollha l-protezzjoni hemmhekk. Ma saritx soru imma kienet tgħix mas-sorijiet. Kienet skjava wkoll, kienet qaddejja tas-sorijiet? Jidhirli li kienet inħelset. Imma jista' jkun li kienet għaddejja, jista' jkun. Għall-benefiċċju tas-semmiegħa semmejt kelma, manumissjoni. X'inhi? Mela, manumissjoni jiġifieri l-istess, hija skjava meħlusa. Normalment kien isir kuntratt fuq dan il-ħelsien, ħafna drabi kienu jtuhom xi ħaġa tal-flus biex ikollhom biex ikomplu l-ħajja tagħhom, ħafna minn dawn l-iskjavi li kienu jinħelsu ma kienux jitilqu lura lejn pajjiżhom, kienu jibqgħu hawnhekk. L-istess kien jiġri f'pajjiżi Musulmani, eh, kienu jibqgħu hemm għax imbagħad kien ikollhom dak iċ-ċirku ta' konoxxenzi biex tivvjaġġa lura kien diffiċli, kien perikoluż, forsi ma jsibux il-familja f'postha mhux bħal lum u għandek mezz isma' jien naf bat messaġġ isma' jiena nħlist u ħa niġi għadkom tgħixu f'did-dar il-komunikazzjoni kienet li kienet. Kellhom ħbib dawn, kellhom komunità madwaru. Eh? Di xi ħaġa li mhux sessi fid-dokumenti fuqha. Għax jekk ma ssibx. Imma forsi xhieda għall-argument, per eżempju, stat liberu tal-persuna li ħat iżewweġ. U għet iġib stat liberu, dokumentazzjoni tal-istat liberu. Fatt li Dawn l-iskjavi kienu jiżżewġu. Per eżempju, fil-każ ta' Rosa de Antonelli kellha numru ta' tfajliet li kienet il-parrina tagħhom. Sa jista' jkun li kienu jagħmluha parrina għax kienet sinjura biex ittihom xi ħaġa. Imma ċirku ta' konoxxenzi, dawn kien ikollhom żgur da titqies li kienu jgħixu ġol-familja. Ġifieri jekk ġew il-mistednin ħa jiltaqgħu mal-iskjava. Jekk hemm it-tfal hemm hemm pittura sabiħa ħafna ta' Favré. Fejn għandek il-persuna, għandek il-familja tas-sinjuri qegħdin qegħdin fid-dar jilqgħu l xulxin eċċetera. Imbagħad fil-ġenb fuq sufan għandek il-persuna li qed tredda t-tarbija. Imma fuq wara wara l-persuna li qed tredda t-tarbija hemm l-iskjava li qiegħda żżomm l-ummija, jgħidu li kienu jużaw il-ummija biex jaqtgħulhom il-ħalib tas-sider. Imma l-interaction, l-attenzjoni tat-tarbija mhix fuq min qed ireddgħu, hija fuq din l-iskjava sewda. U l-kuntatt li jidher li hemm, sorry, dan mhux ritratt, din hija pittura, hija l-interpretazzjoni tal-artist. Imma nimmaġina li kien ikun hemm dal-kuntatt, skjava jaf kienet tkun qed trabbi lit-tfal. Xi kultant kienu jtuha d-dota. mat-tifla, per eżempju għandek ehm, din l-iskjava li għenet fit trobbija ta' dit tifla u meta dit tifla kibret u żewġet, din l-iskjava li forsi kienet tkun taf aktar minn omma, kienet tmur magħha fil-familja l-ġdida tagħha. Tintiret. Tintiret, ġifieri daw jiena ma nħoss li għalkemm fuq l-emozzjonijiet ma m'għandekx storja miktuba normalment. Però ma nħoss li għandna naqtaw daw ir-rabtiet u daw ir-relazzjonijiet, żgur li kienu hemm. Luis, il-pittur kif pittira lilha lil din l-iskjava bħala l-libsa tagħha, l-ilbies tagħha? Ara, din l-iskjava partikolari. Tagħmel differenza bejn il-nobli u l-iskjava. Din l-iskjava partikolari li semmejt li qed bil-lumija f'idejha din hija mara boċċa, sewda, Mara tidher gustusa, mara mliebsa ħwejjeġ qishom ta' seftura. Però mbagħad hemm skjavi oħrajn li huma mpitrin b'lonnella. B'lonnella? Iva, libsin l-ħwejjeġ sbieħ mhux daqs tas-sinjura. M'għandhomx l-istess ġojjelli, imma għandhom il-bizzilla, għandhom il-frilli mal-kmiem, mal-għonq. Huma mliebsin tajjeb. Jekk inti jekk int tista' bene u l-iskjava ħriġtha miegħek, tridha toħorġok ta' nies. Ekku, il-ħidma, inti diġà semmejt, għamilt enfasi fuq il-ħidma tal-iskjava mara, kienet simili l-iskjava mara bħala ħidma tagħha fil-familja ma' dak tar-raġel bħala skjav? Ma sibt l-ebda dokumentazzjoni fuq hekk, però ma naħsibx għaliex l-iskjava normalment kien ikollha ħafna role partikolari ma' sittha li hija mara, u kien ikollha rwol partikolari fit-trobbija tat-tfal, li f'dak il-qasam il-probabilità kienet li ma kinux jidħlu l-irġiel. Skjav raġel ma kienx normalment ħa jidħol f'dan il-qasam. Jiġifieri l-probabilità li bħalma fis-soċjetà tas-seklu tmintax kien hemm ir-rwol tar-raġel u r-rwol tal-mara fil-familja, għalkemm xi kultant in-nisa kienu jidħlu fil-business mal-irġiel u jagħmlu l-istess ruoli, eċċetera. Nimmaġina li kien hemm qasma fl-irwoli. Għalkemm f'waħda mill-pitturi l-istess ta' Favrej għandek il-din ix-xena ta' nisa qegħdin ġo din il-kamra fl-imkien u riflessjoni ġo mera għandek għaddejja U skjav li bes sabiħ, b'ħafna ġojjelli, ħafna kuluri, li speċi l-kuluri kienu jintlibsu l-iktar minn daw in-nies li kienu jkunu super tal-moda ngħidilhom mm-hmm. jien. Kavallieri suppost ma kienux jilbsu ħafna kuluri, per eżempju, għax kienu reliġjużi. Suppost. Suppost, suppost. Imma dan ir-raġel jidher imlibbes ħafna kuluri, bl-imsielet, f'widnejh. Jidher li mess sabiħ ħafna qiegħed hemm. Qiegħed hemm qisu qalb dan nisa. M'iegħedx ġo nofshom, qiegħed fil-periferija, ma qiegħed hemm. Evidenti. Louis, razziżmu kien hemm? Għax dawn trid tqis li kienu ta' kulur, ejja ngħidu hekk, eh, biex ma nużawx il-kelma iswed, eh, kienu ta' kulur. Again, ma tantx ħassib dokumenti fuq hekk, però nemmen li element ta' razziżmu kien hemm. Anki l-fatt li skjava li ma kinitx tkun bajda li tkun sewda jsemmuha Etjope. Hija identifikata bħala Etjope. Mhux għax Musulmana, għax setgħet tkun Nisranija. saret Nisranija għax suppost ma kinux jaqbdu skjavi Nsara, imma hija msemmija Etjope. L-oħrajn ma jgħidulekx minn fejn ġew. Għalkemm sibt każ wieħed wieħed fejn kien hemm skjava Grega. Wieħed li ma nafx kien inqala biex kien hemm dit-tip ta' skjava, ma Etjope iva. Issib ħafna skjavi hekk. Nimmaġina li kien jeżisti dan. I mean, Hija hija xi ħaġa il-kulur kien differenti allura kien se jagħmilhom jidhru differenti. Ma nafx kienx ikun hemm distinzjoni pereżempju jekk hija meħlusa u hija sewda jiżżewġi xi ħadd. Ma nafx. Però kien hemm każi wkoll fejn tissemma una skjava etjope bella. Jagħmillek l-aġġettiv. Ħafna flus. Luis, xenarju Mediterranju. Wasalna wkoll lejn tmiem tal-programm. Xenarju Mediterranju kien simili għal dak ta' Malta? Iva u le, għax ovvjament kull pajjiż kellu t-tradizzjonijiet u l-kultura tiegħu, però sa ċertu punt in-nisa bħala skjavi iva kienu dejjem iktar marbutin mad-dar. Kienu jagħmlu kollox fid-dar daw. Bażikament iva. Ħafna drabi naħseb li l-familja kienet tkun issir kważi dipendenti fuq l-iskjava. Xi kultant kien ikollhom l-iskjavi u s-sefturi wkoll. Però fl-istatus animarum, ma nafx għala hija interessanti imma l-iskjava tissemma qabel is-seftura. Ma nafx x'inhi r-raġuni. Jista' jagħti l-każ li l-iskjava kienet tkun iktar long term hemm, kienet iddum iktar mm. isa kienet issir sa ċertu punt parti mill-familja. Is-seftura għal kemm kienu jdumu ħafna drabi, imma s-seftura ma kienx tkun hemm għal dejjem. L-iskjav hemm ċans li kienet ħadd tkun hemm għal dejjem. Ġifieri kien kważi eh, ejja ngħidu hekk simili għal Iva, iva, anke l-mod kif kienu l-Afrika ta' fuq. Iva, il-mod kif kienu jimbijaw. li kien hemm u mbagħad ovvjament kellek skjavi fl-Afrika li kienu jintefgħu ġo ħarem, aħna ħarem ma kellniex, imma l-bqija le, kienu jagħmlu ħafna drabi xogħol domestiku u s-sitwazzjoni ta' kif kienu jinbiegħu, ta' kif kienu jinqabdu tar-reliġjon għax fil-Mediterran l-iskjavitù iktar milli kienet xi ħaġa ekonomika kienet iktar xi ħaġa reliġjuża. Allura anki f'dal-pajjiż, jekk skjava kienet tibdel ir-reliġjon u tmur għad-din Musulman, kien ikollha numru iktar ta' drittijiet bħalma skjava hawnhekk kien ikollha iktar drittijiet jekk issir Nisranija. Louise, l-aħħar mistoqsija. Illum, f'soċjetà differenti mis-seklu tmintax, għandna skjavi? U żgur li għandna. U żgur li għandna. Jekk aħna nħarsu biss lejn it-traffikar ta' nies, U jien hawnhekk ħa nsemmi traffikar ta' nisa, li jkun minn għalihom li sejrin ġo pajjiż biex jistudjaw jew biex isibu xogħol u jispiċċaw oġġetti sesswali, pereżempju. Għandek il-white slavery, kif kien hemm ukoll fil-bidu tas-seklu 20. Il-white slavery tas-seklu 20 li kien tal-biża'. Illum il-ġurnata għandek nies li jiġu minn pajjiżi differenti li jitħallsu. b'modi tal-mistħija li biex jiġu ħafna drabi mingħalihom dawn li jridu jħallsu permessi li m'għandhomx bżonn iħallsuhom, l-ammont ta' flus li jħallsu biex tgħix ġo flett u tħallas seba' mitt ewro. U kwantitajiet ta' persuni fil-flett. Meta l-paga tiegħek ma tkunx iktar minn disa' mitt ewro kif se tgħix? Nies li jispiċċaw jgħixu fit-toroq u żgur mela m'għandniex skjavi. Għandna skjavi li qegħdin nisfruttawhom Qegħdin inġegħluhom jaħdmu fl-iktar xogħlijiet li aħna ma rridux nagħmlu għax sirna nħossuna s-sinjuri u dawk jagħmlu l-iktar xogħlijiet b'trattament mhux tajjeb ħafna drabi u b'pagi tal-mistija. Luis, nawguralek l-ewwel ħaġa grazzi ta' din is-sija li għamilna flimkien tirrakkonta dwar ir-riċerka, riċerka interessantissima. ħafna nawguralek aktar riċerka. Konvint li ħad kompli tara aktar dokumentazzjoni għandek is-suppliki xtara, għandek ħafna u ħafna aktar, nawguralek, nawguralek għal aktar studju, aktar kitba eh, fil-riċerka tijek. Grazzi immens, nirringrazzja lilek. Grazzi mill-ġdid. Grazzi mill-ġdid. Wasalna li tmiem ta' dan il-programm mill-arkivji miegħi llum kelli lil Louis Fjot eh, riċenti għada kemm lestiet il-Maġisteru tagħha fl-Istudju tal-Mediterran fl-Università ta' Malta. B'teżi li tkellmet matul din l-intervista teżi interessanti fuq l-iskjavi femminili f'Malta u l-Mediterran fis-seklu 18. Infakkarkom li dan il-programm eh, jista' jerġa' jinstema' fuq is-sit net on demand.mt eh, fis-sezzjoni tal-poddati. Jien Lou Dunstan ma fadalli xejn aktar għallum nistidinkom għal programm ieħor mill-arkivji ġim oħra fl-istess ħin il-ħadd eh, fit-8 u nofs eh, ta' flaxija fuq dan l-istazzjon netfm kif ukoll netfm.com.mt. Sakemm nerġgħu niltaqgħu islim